Omkring 2600 allierade och 2200 tyska krigsfångar utväxlas i september i Göteborg där radioreporten Sven Gäring möter dem vid betongskjulet i Göteborgs hamn. Frilejd och under beskydd står det skrivet på sidan av fartyget Drottningholm. Där ligger nu det vackra vita skeppet vid kaj. Att det är svenskt, det syns minsann på långt håll. De blå och gula färgerna lyser i breda band på fartygets sidor och mitt på den sida som är vänd mot land så läser jag omkring den svenska flaggan Drottningholm, Sverige och över dessa ord Freigeleit och Protected. Här berättar en allierad officer om sin fångenskap och mötet med friheten. I was captured in the western deserts in 1942 and spent a year and three months in Italy and a year in Germany. I can hardly describe the feelings of joy when we got off the ship at Trelleborg and knew that we were in a neutral country and free men at last. Freedom to us was really indescribable. It is a great thing. It is everything.